agashi kaze mu gikino agashi mutegurirwa na population media center pmc mu mfunyapfunyo mutama hmm. toma neza ntumve wari uti minani aragusubije avance namuhaye kuri ca kivi iyo yansubiza bisanzwe hoho yayanteye n'akagaye kenshi nk'uko umenga njya ntakaravye erega nasanze nshaka ivi kigeze hagati hanyuma ntibacu uhera aho yahagejeje ukaraba nawe ugufata jewe iyo mbarira ko ari we yahirimiye nari guca mpera aho yaragejeje mugani wawe ahubwo mutanga uraraba neza ndaba neza uraraba neza mutama kujya kuntu hajya ahantu muhurira mu kabare ko mutoba mwaratunganya canka atawabateranije none ndi buvuge ngwiki namara byaranije nyene naye handi jewe duherukana ujya muzi yenda muhajya amafaranga naho nyene biraciye nangura n'icupa ujya mugabo arakunda amahera ayakunda kuba inukuri kw'imana ariko ga urazi ibihe twari tumaze tuhakotesha ingene hangana mugabo ndaguhenda agarutse nawe zefina uravize amakosa umve umve mukama w'ikigongo jewe amakosa mfise ninyabakiga nyabakiga mutama ufise amakosa kuko hari haheze indwi zibiri zose eh. ndakubwira ko namuhaye avansi zefina arakaba nayihereye abandi uko ubibuze abagira bikangurwa asinziriye reka ni hamwe nyine abakenyezi twamana none gamota hari umunsi n'umwe je wabonye nirwa nicaye muri izo ndwi zibiri uri kurambarira manaje nawe kubona ko hari cyihutirwa gusumba ikindi ukareba kuma ufite amaso gusa ngaho none gamana yanje jiwe uyu mwaka tuzogaburira aba bana ganyemo tugowe tuzotungwa n'iki twibwe ehe mbega woho ko uje ufite uyu munwa n'amaki eh? numva nisonzeye nanje kuraba utwo ntamira kwaza ndakubwira ivyo bintu mwimenyemo na bene wanyu kwaza je bingeza ahantu utu dusigaye tugushishaka da none watubyarira iki ubwira muri twebwe hari uwari yabigusabye nirwo ndamyoka ndakumyokera mwe nawe muvuga ariko mwebwe n'iryo mutoye aho kugira ngo ngo dusangire mutwunganire muza gusa muvyibuye mm. ibintwaye bitamwegezo ngo mushaka kurya musaba inja gusa dutora dutora hi ko bitakunze ko turihira amashuri duhaho turi muri ko bitunanira ubu hoho kwasa nivyahuha vyahutse mwana eh? murakumbura mutubika umukanda habaye eh? ikigama habaye iki hamwe twahora turima dukotesheje kwa minani avanse so yari yamuhaye yayidusubije mm-hmm. eh? hanyuma rero muza muvuga injya injya mm-hmm. mubanze musubize hasi gatoya none ari kujya ivuye hari uno munsi none ntacyo wambikiye gama hmm. ko numva nshonje none amagorwa ntasiga ayandi nasanze bareba zitwaye zose ngo nzorindira hanyuma hmm. utwabona natugusigarije hajya mu nkono hajya ku munwa w'urusenge ma yabema mfa imfungwa sanze none janiri ku ariko mukama wanjye mbega mana yanjye aba bana jewe nzoruha ndabagire gute eh? aho ni bene wabo babiriye bamucutse babihejeje ntacu none si ko nawe urangira naho haba ku zuba zinaguma nambaye umupira eh, none yabimenye gute ubwo we nta muntu umwe fani wigeze ubiyagira guteka jete yari kumva uruganigorewe uwo wundi ntubibwira n'indi atari wewe mama we n'umugafani nk'ubu bica bigenda gute kwe bigenda gute nyene eh? none gati mm. inda si kwawe ibyo urabihakana ibyo nabyo mpakana mugabo mugabo iki hari ikibazo cyahabaye utegerezwa gutora mm, mm, inyishu none gashafani reka basi twumvikane none wibaza ko inyishu ica ubundi nye ego cyane kandi ntunkoroke eh? none nzoja kwa muganga mva hehe aha mu ibarabara numvira icyafana numvira inzu basi ufasha rero kwiyumvira aho wowe urajya eh. je nta handi nja urantwara ibyo urabizi ko twabisezeranye eh, eh, sinumva igituma uri kuri zubanza none gashafa je iwacu ni kandi ego njana hiburisho nyene none sibyo twavuganye ugira ngo ndagusabye umpangire mu gisagara erega niba urisho sinuruhaho ndagushyira oh. shafani iyi inzu nayatanguye kubaka ariko sindaheze ibyo birakuraba none haheze ameza ngahe ndabikubwiye ko nasamye ntiwari kwitegura mve ngo ntiwari kwitegura none numva ko natanguye rindira ndonka ayandi mafaranga mbandaye eh. ndapfa ntasubiyeyo nahise nko kubabiza mm. nironderera akazi mu gisagara cya kagonda n'ukuri yemwe nabwo buruzuye gusa umwigeme mwiza nkawe gamwana ni ukugenda buke buke haranyerera ego none hari uwari yakakurangiye uri mubyeyi eh. aha naje mbaririkiriza ntisunga wewe kagona nzima eh. nta muntu n'umwe ndaza atari wewe eh, ngo ntabarukamo indaro mu minsi naba ndiko ndakarondera ubu mama mpore mpore mwana mpore mpore n'ukuri uraza uba uraryamanye n'abakobwa bari aho ariko abantu b'ubu nta mutima bagira bakubahuka bakagukura mu ishuri agashi muhejeje kumviriza igikino agashi mutegurirwa na population media center pmc mu mfunyapfunyo ibyo bikanaboneka no ku bana bakiri ku ntebe y'ishuri ahanini biterwa no kutamenya gutunganya ubuzima bwabo mu myaka baba bagezemo. mbe none fani na tiyeri bizobagendera gute mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bandanya mukurikira igikino agashi cya kane agashi